onus cae cunigion, e cuon cae despotes. Echon tis cuna melitaion, cae onon dietelei aei toe cuni prospaisdon. Cae de ei pote exo ed eipnei, die comis de ti autoe, cae prosionti cae sainonti pareballen. Hode onos fnone esas prosedrame, kai skyrton elactis den auton kai hos aganakteesas ekeleuse paiontas auton apagagein kai tai fatnei pros deesai ho logos de loi hoti upantes pros panta pefukasin